السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى الشيخ عادل الحمد وفقه الله في كتابه عمدة المرأة قال صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد hii ndo anwani ya hadithi yetu ya leo ya 32 hadithi ya 32 asema kwenye anwani ya hadithi أو موضوعي حديث صلاة yako ewe mwanamke kwenye nyumba yako ni bora kuliko صلاة yako msikitini المراد بالصلاة صلاة الفريضة والنافلة ستنبيلي صلاة فراضي نصلاة سنة إنه مقصودي ويأ الصلاة لأنه مضاف إلى ضمير والإضافة من أساليب العموم من أساليب العموم <clears throat> عن عبد الله المراد عبد الله بن ابن مسعود حكو تسمى ابن ناني سمع عبد الله فقط وسبابه علم الحديث كوني مامو حديث عبد الله كي يكتاج وبلا شوت عبد الله هكذا إذا أطلق لا ينصرف إلا إن عندك عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كيف كيونا كوني كتب الحديث عبد الله بكيك صحابة عبد الله بكيك بس علماء حديث وسيما موجة كموجة أنا ما نيشو عبد الله بن مسعود وكي قصدوا ولي وانجين ونتاجوا باباكي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وهكذا <clears throat> لكن كيونا عبد الله يجواني عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي بكي عبد الله بن مسعود قمتومي عليه الصلاة والسلام سيماء صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أو مخدعها ذات بيلسان أفضل من صلاتها في بيتها رواه أبو داود في حديث أسامة متومي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها صلاة ya mwanamke kwenye nyumba yake kwenye nyumba yake beitiha nyumba imedhifiwa kwake na nyumba ya mwanamke ni ipi nyumba ya mwanamke ni nyumba ya walii wake pale nyumba pa walii wake ndiko kwake ndiko kwake kwa hivyo salatul mar'ati fi baitiha sala ya mwanamke nyumbani kwake kwa hivyo ikiwa wewe ni mwanamke umeolewa ni nani walii wako ni mumeo idhan kwako kisheria ni kwa mumeo sio ulipozaliwa sio ulipozaliwa ulipozaliwa ni kwako kabla hujaolewa kabla mwanamke hajaolewa kwao wapi ni kwa wali wake ambaye babaki au mlezi wake yoyote anayemlea kama wilaya babake mkufa ame yake nani yake kwake mwanamke huwa ni pale anapolelewa na wali wake adhabu lakini anapoolewa ile wilaya huhama ikatoka kwa mawalii wake ikaenda kwa mumewe kisheria yule mumewe huwa ndio walii ndio kila kitu sasa kwa mwanamke baada ya kuolewa huwa siko sio kwao kwake siko kule alipozaliwa kabisa kwake ni pale alipomweka mumewe <clears throat> hadha hu na mume ndo kaambiwa mume ana haki kubwa sana kwa mwanamke kwa sababu amebeba majukumu mawili amebeba la jukumu la kama mume amebeba jukumu kama baba wa yule mwanamke maana ile amri ya mwanamke huondoka kwa babake mzazi ikatoka ikaenda kwa mume ile wilaya hutoka kwa baba lidhalika baba akisha kumwozesha msichana wake huwa hana wilaya tena wala hana amri tena wilaya na amri ni ya mume lidhalika mwanamke akipata amri mbili moja ya babake na moja ya mumewe atatanguliza ya mumewe hatangulizi ya babake wala ya mamake hatangulizi ya babake wala ya mamake zikigongana amri mbili babake amempa amri na mume wake amempa amri kisheria anatakikana atangulize amri ya mume kuliko ya mzazi hii ndio daraja sharia ilomweka mwanamume lakini wengi maal asafi shadid katika wanawake bado hili halijafahamika mtu utakuta humpiga vita mume sababu ni mzazi Allahumma illa akiwa ile amri ya mume na maasiya kama ile amri ya mume ni maasiya basi خلاص hapo lazima asi aikatae lazima aikatae lakini amri ya mume ikiwa si maasiya ni lazima kwa mwanamke atangulize amri yake kuliko yoyote mwingine mbele yake hii ndivyo sheria inavyotaka <clears throat> kwa hivyo mwanamke kusali kwenye nyumba yake ambao ni nyumba ya walii wake afdalu min salatiha fi hujratiha akiswali nyumbani kwake ni bora kuliko akiswali kwenye saha ya nyumba yake hujra ni saha varanda ya nyumba kuna nyumba zingine huwa zina boma alafu ndani kuna kivaranda pengine kivaranda cha watoto kucheza au nini au parking hicho kivaranda cha nyumba kilichoko ndani ya boma huitwa hujra huitwa hujra kwa hivyo ukiswali ndani ya nyumba yako ni bora kuliko kusali nje ya nyumba lakini kwenye boma yako kwenye saha, yako ya nyumba varanda yako ya nyumba hadha hii ndio mtume anavyosema kwa sababu ile varanda huwa iko nje ya nyumba ile saha huwa iko nje ya nyumba bila shaka ukiwa swali ndani ya nyumba ni bora kuliko kwenye boma ya nyumba yako ambayo imezunguka nyumba yako ambayo iko nje hiyo ndio maana hujra hapa sio chumba sio chumba hujra hapa maana yake ni saha ya nyumba na saha ya nyumba maana yake nini ni ile varanda iliyoko mbele ya nyumba ambayo haijajengwa lakini iko ndani ya boma haiko nje ya boma iko ndani ya boma ya nyumba yako hiyo varanda huitwa saha e, au huitwa hujra وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها na akiswali kwenye makhda yake makhda ni khazana store store ndani ya nyumba kawaida huwa kuna kijumba kidogo chumba kidogo chafichwa kwenye macho ya watu huitwa kistore mtu huweka vitu vyake vya akiba kwenye nyumba si usema store khazana sasa mwanamke akiwa ndani ya nyumba yake akiswali kwenye store ya nyumba ni bora kuliko kuswali kwenye ukumbi wa nyumba kama sting room au wapi kila kiswali yani kila kiswali ndani zaidi kwenye nyumba yake kila kiwa bora kuliko kusali nje ya nyumba ambapo kama iko ndani ya sakafu ya nyumba kwa hivyo kila chumba kikiwa ndani fiche kwa kieni ni bora kusali kuliko kuja kuwa mbele ya mlango kwa hivyo khazana huwa ni chumba ulama wasema ukifungua mlango wa nyumba ukiingia huioni hicho chumba ukioni hicho store huioni mara nyingi watu wakijenga nyumba zile store zificha ili mwenye kuingia asilenge ile store akaona kuna nini kuna nini huwa ufichwa sasa kila kiswali ndani ya store akijificha zaidi ndani ya nyumba yake lakini pia ajifiche aswali ndani na tena hapa ni ajifiche kwa ajili ya ibada yani si masala kwamba ajifite hivi hivi akitaka kuabudu ajifite hivi haya akitaka kutoka haya akitaka kukaa kawaida haya kitaka mengine alao hii yaonesha namna gani sharia ya Kiislamu inavomjali na inavomuenzi mwanamke Kiislamu kwa hivyo akisali kwenye store ya nyumba ni bora zaidi afdal min salatiha fi baitiha kuliko kusali mahali pengine kwenye nyumbani kwake kuliko kusali kwenye chumba au sitting room au ghairi dhalik kwa sababu store huwa imefichwa zaidi kwa hivyo ina maana kaida kwenye hadithi ni kwamba kila kijificha zaidi kila ikiwa bora sababu zake zawa nyingi kila kiwa kiwandani kwenye kuswali kila sababu zake zikiwa nyingi kuswali kwenye varanda ya nyumba ya nje si bora kuliko kuswali ndani ya nyumba na kule kule ndani ya nyumba kila akiwa amefichika ndani ya store ni bora kuliko akiwa kwenye nyumba kwenye chumba au sitting room au ghairi dhalik au ukumbi hiyo ndo maana ya hii hadithi ikhrajahu Abu Daud <clears throat> maani alkalimat maana ya vilima qawluhu aliposema qawluhu aliposema fi hujratiha alhujra sahnu dar sahnu dar ama sahatu dar sahnu dar ni varanda ya nyumba ambayo haikufinikwa sakafu juu iko varanda lakini iko ndani ya boma sisi usema saha sahihi usema saha صحة نيوم بندو حجرة صحن الدار أما صحة الدار قوله في مخدعها أو مخدعها أو مخدعها وإذا كسوما كواي رابوتات وكتيا فتح ميم كما الفنديك وابا مخدعها نساوة وإذا كويك ذم ميم كسما مخدعها نساوة وإذا يكا كسر ميم كسما مخدعها نساوة, lote lugha tatu sawa al-mikhda'u mikhda'u ni nini huwa al-bayt as-saghir alladhi yakunu fi dakhil al-bayt al-kabir ni kijumba kidogo kichumba kidogo cha jengo kwenye nyumba kubwa kikaekwa ndani cha kijumba kidogo malengo yake ni nini yuhfadhu fihi al-amti'a mwenye nyumba huwa anahifadhia kwenye hiyo chumba al-amti'a vitu vya nyumbani النفيسة فثماني lugha nyingine inaitwa al-khazana waswahili husema khazina hazina ya nyumba store ya nyumba hadha huwa kwa hivyo kila akiwa ndani kila akiwa bora ni baitun saghir yakunu dakhil albayt alkabir kijumba kidogo kichumba kidogo hujengwa ndani ya nyumba kubwa ili kuhifadhi liyuhfadha fiha fihi alamti'a an-nafisa unahifadhi vitu vyake nyumbani wanaviweka hapo anavifungia hiyo ndo maana nini mikhda lugha fupi sasa usema store store ya nyumba ya kuhifadhi vitu ha sasa niulize mimi eh pia niko ndani ya nyumba haitoshi njifite paka niingie store sasa usiniambie mimi ha maneno haya wewe mwambie mtume wako amzokuambia mimi sijui mimi na nasomesha tu hadithi nasoma hadithi hizi fikra mtakuja kuzisikia baadaye mbele kwa wale ambao kwamba yaduuna ila al wao hulingania ibahia kila kitu mubah kwamba nyinyi mmemtia menyororo mwanamke mmemtia dhiki mmemfunga sasa nani wenye huruma na wanawake ni wao wao wana huruma zaidi kuliko yule aliyowaumba wakasema mwanamke ah, hakuna haja kufungwa sana achiliwe achiliwe atarande rande hapa na pale kitaka kuranda rande asinyimwe uhuru wake hizi ndizo lugha za alfasaka wanavyosema lakini mwanamke anayefahamu uzito wa wahi mwanamke ambaye kwamba moyo wake uko hai na imani hadanganyiki na upuzi huu hadanganyiki yeye lake yeye wauliza tu qala Allah qala rasulullah khalas hivi ndivyo mu'min anavyokuwa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة في أمرهم هذا هو حوان خيار مدام قال الله قال رسول الله انتهى ما يكون نعمكم بيه وسمين كيفو كلا وكيو أنداني في تنيومبا كلا كيو بورا كم فانو كيفو سيسمى آه مي مدام نيكو نيومباني ستاكو جيتيا ذيك واتنصالي هابا ستنغرومو nyumba nyingi mara nyingi sitting room zake huwa ziko mlangoni kifungua pambana na sitting room haya kumebishwa au ameingia mtu na mgeni ghafla wewe usale sitting room sasa kuambia ngojeni ngoje jamaa mwanzo malize kuswali kungoje wende au ni mtu akujua amevurumiza ni mtu ajinabi naye amevurumiza wewe uswali sasa wende kutapatapa huna kushuhi tena ufinika leso huku vuta leso huku yote hayashfi umeatafuta mwenyewe leo umeelekezwa bora zaidi kila ukiwa ndani huko ni bora uswali kuliko ukiwa mbele sasa kama mwenyewe umeyatafuta haya sheria ishakupa maagizo mazuri sheria hii sheria yatoka kwa Allah haitoki kwetu Allah subhanahu wa ta'ala ahata bikulli shay'in ilma ilmu yake imezunguka kila kitu anajua kila kitu subhanahu wa ta'ala في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة يا كwanza ya hadithi ni kwamba الحديث دليل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها حديث يون شوازي كوان بكصالي منمك نكفاني عبادة ذاك ذا صلاة كوين نيومباياك انداني نبورا كوليك كوين بوما نيومباياك أما ساحة نيومباياك وصلاتها في مخدعها afdalu min salatiha fi baitiha na yeye kuswali kwenye khazina ya nyumba au store ya nyumba yake akiwa amejificha huko ndani kuswali ni bora zaidi kuliko kuswali kwenye nyumba yake kwenye viumba hii ndivyo hadithi inavyoonesha na sharia yajua kwa nini imesema hivyo na hikma iko wapi yote haya nini ni kusitiriwa ni kuonesha mwanamke kiumbe cha kufinikwa finikwa sio cha kuwekwa wazi kama wanavyotaka jamaa mwanamke ni kiumbe cha kufinikwa finikwa sio kutembea na wazi wazi hii ni kwenye hali ya ibada ikiwa kwenye hali ya ibada ajifiche hali zingine hali zingine afanye nini hapa ni ibada na ibada mdharura mwanamke lazima aabudu ikiwa wakati wa ibada umefika ambaye akajifiche straw ni bora zaidi kiabudu haya kesho kama hana ibada hali ya kawaida atakajificha vipi maana ibada dharura Allahu musta'an ثانيا فإذا pili ya حديث وفيه بيان أفضلية الصلاة صلاة المرأة في المكان المستور من المكان المكشوف وفيه حديث دليلي يونيشا بيان يبينيش حديثي as salati lilmar'a ubora hadithi yaonesha ubora wa kuswali mwanamke fil makani almastur sehemu iliyostiriwa iliyofinikwa min minal makani almakshuf kuliko sehemu iliyo wazi yani kila akienda ndani zaidi kutafuta kuswali ni bora kila akiswali sehemu waziwazi kila akiwa sehemu ya ndani ya nyumba kila kiwa kwenye kiini cha nyumba ndani zaidi kwa kuswali swala yake ina thawabu nyingi kuliko akiswali mbele mbele ya nyumba au kwenye ukumbi wa waziwazi wa nyumba hii ndio faida tunavyoonyesha kwa hivyo kila mwanamke akitafuta chumba kilichojificha kwenye mato ya watu akaswali huko swala yake itapata ajira na thawabu kubwa kuliko akiswali mbele mbele hapa kwenye stungurumu kwenye ukumbi kwenye nini hiyo ndio maana hadithi kwa hivyo akiswali kwenye mahali mastur ni bora kuliko kusali kwenye mahali makshufu kuliko kusali mahali ambapo pamekashifika pako wazi hii ndio mwanamke ataka nyumbani mwake awe kefu akitoka nje kefu akitoka nje hapa ndani ya nyumba ajifite hivi sasa akitoka nje yeye mwenyewe atajua afanye vipi yeye mwenyewe ana akili yake na busara atafahamu ni wa kutoka vipi thalithan ya tatu كتك فائدة حديث وفيه عناية الإسلام بالمرأة حديث يونيشا نمنغاني وإسلام ونظم بعناية ونظم بحفاظي ونظم چونغ منمك وإسلام ندين يكم چونغ منمك نكم هرمية والله أكون زيد وإسلام كيف وإسلام كنا عناية بالمرأة ونمچونغ منمك وحفظها نكم حفاظي من الفتن فتنة na ni miongoni mwa fitna ni kuonekana na wanaume miongoni mwa hizo fitna ni ili mwanamume ghafla asije akamuona kasababisha maradhi ya moyo baadaye <clears throat> huenda pale mara kwanza mwanamume akimuona kusitokee balaa yote usione shida lakini hujui umeata kitu gani kwenye moyo wa mwanamume ashakumulika wewe hata ukenda zako miaka mingapi ile picha yako iko kwenye moyo wake kuwaza na akikufikiria kwa sababu alikukuta umekashifika kakuona hii ndo balaa yote ndo natija yote imesababisha mwanamume sasa aanze saa zote kuwaza na kutaka kufikiria mambo ambayo si mazuri kwa hivyo uislamu ndo umekuja kumhifadhi na siku zote kitu kizuri huhifadhiwa hakiati wazi wewe kitu chako cha thamani fitratan kimaumbile utafanya utatafuta sehemu munasibu kuihifadhi ifiniko istiri kwa sababu ni bidhaa nzuri kile kizuri hujifinika kikafinikwa kaifadhiwa na ambacho si kizuri ambacho si kuzuri mara nyingi mpaka kiwe wazi kijinadi chenyewe kianze kujinadi kujiitisha eh mimi ni mzuri eh mimi ni mzuri maana mzuri hahitaji kusema hahitaji kusema hahitaji kusema lakini ambaye ambacho ni kibaya hotahitaji kifanywe kampeni mpaka kiuzike mpaka kipate kampeni kikashifiwe kifunguliwe hapa kifunguliwe hapa ndo watu wadanganyike kwa macho wakione kwa sababu ni kibaya lakini kile cha kuja wewe mwenyewe bidhaa ukasema hebu fungua hii box hebu niangalie hapa ndani kuna nini ah sasa hiyo ndo bidhaa nzuri ukafungua ukatazama ah hii imeniridhisha nitaichukua ndo maana sharia ikaweka mwanamume akitaka kuoa kwanza akamwangalie ndo huko kufungua box na kufungua bidhaa iliyofichwa kwa sababu asli siku zote ile bidhaa huwa imefichwa wewe sharia imekuruhusu kufungua kutazama kwa sababu wataka kununua yani wataka kuoa ni mfano wa kuoa napiga na kusudia hivyo sikusudii kwa mwanamke bidhaa huuzwa ah nakusudia sasa huo ni mfano kwa mwanamke mwanamume kwenda kuposa kuoa sheria imemruhusu nenda kamfungue umwangalie uso uko vipi mwanamke hadha hu رابعا فائدة <coughs> أن وفيه أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد حديث بلبيل دليل يونيشا كل منامك كصال يمبن معك نبورا كلكو كجمسكتين لأنه أستر لها وسبب يمباني نستار زيدي كلكو مسكتين يمباني نستار زيدي كلكو مسكتين كيف حديث يسيما يونيشا أن صلاة المرأة في بيتها mwanamke kusali kwenye nyumba yake afdal min salatiha fil masjid ni bora kuliko kusali msikitini li'annahu astar kwa sababu ni, ni stara kwake zaidi kila akiwa nyumbani ni stara kuliko akitoka kwenda msikitini ndio maana sharia ikasema yeye ni bora asali nyumbani ikamuondoshia salatul jamaa mwanamke sharia imemuondoshia salatul jamaa ambao ni wajibu lakini wajibu huu ikamsamehe mwanamke kwa ajili ya kutaka kumstiri ndio maana ikamwambia bora yeye ni asali nyumbani lakini akitaka hafai kunyimwa tume imetukataza wanaume kuwakataza wanawake ruhusa ya kwenda msikitini hilo jambo mtume ametukataza tusifanye ukituomba ruhusa tu wapo bora tu na wao watoke kwa heshima wafihi aidan faida ya 4 au ya tano ni kwamba hadithi yaonesha wafihi wafihi anna maqarra almar'ati baytuha anna maqarra almar'ati baytuha mahali pa kustakiri mwanamke ni nyumbani sio nje barabarani nyumbani ni nyumbani haithu adhafa albuyuta ila ilayhinna nam imefikia hali kwa namna ya kwamba sharia mpaka haya majumba imewategemezea imesema ni yao nyumba utaijenga wewe mwanamume uijenge alafu mchukue mwanamke umweke lakini sharia yale majumba ametegemeza ni ya wanawake yao na hata yeye hakujenga lakini kwa vile mahali pake mpaka sharia ile nyumba imeita yake alis kadhalik lidhalika Allah alipotukataza tukiwa taliki wanawake talaka zile rajii ya kwanza na ya pili sheria imetukataza tusiwatoe majumbani na Allah subhanahu wa ta'ala hakusema msiwatoe wanawake majumba yenu amesema tusiwatoe wanawake majumbani mwao na nyumba yako lakini mbona Allah ameita nyumba yake kuonesha kwamba nyumba ndo mahala pake ndo karar na ndo utulivu mwanamke na ndo stara mpaka ile nyumba si yake sheria ikaita ni yake hii ni kuonesha namna gani sheria inavyomjali na inavyomtukuza mwanamke na inavyomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala asemaye wala tukhrijuhunna min buyutihinna illa ayatina bifahshatin mubayyinah mpaka walete uchafu sawa utafukuza lakini Allah tuambia wala tukhrijuhunna musiwatoe wanawake baada ya kuwatwaliki talaka ya kwanza na pili musiwatoeni wanawake mimbuyutihinna kwenye majumba yao na nyumba yako wewe mwanamume fahadha dalil hii dalili ya kuonesha wazi kwamba mahali pa hifadhi na kustakiri mwanamke kwake nyumbani sio barabarani wala kazini wala hiya wala hiya <clears throat> kwa hivyo hayo mambo yataka wanawake wayafahamu kwako wewe ni pale kwako nyumbani sio nje usibebe majukumu ya mwanamume hutayaweza wallahi huwezi hautakuwa kama mwanamume hata ukafanya vipi lidhalika kubali uke wako ukae nyumbani adhabu na hakuna vitu ambavyo kwamba maadui wa Uislamu wanavifurahia ila leo wanasherekea kama nini kitu cha kwanza wanachofurahia wanakwenda mbio juu chini kuhakikisha mwanamke amemtenga na ulezi watakwenda mbio juu chini wahakikishe mwanamke si mlezi tena watatumia mbinu gani hawamwambii mwanamke usilee a wewe ni muhimu ushughulike ni muhimu uajiriwe ni muhimu upate kazi umsaidie mume mume maisha siku hizi nikusaidiana ni nani aliyokutuma msaidie mume kuna mtu amekutuma hakuna wewe umetumwa umsaidie mume nyumbani kwake uchunge nyumba yake ulilotumwa ni hilo yule mume akitoka pale nyumbani ataacha watoto ataacha mali yake ataacha vitu vyake ile ndo kazi yako sasa umchungie mpaka yeye kurudi hiyo ndo inavyotakana lakini mwanamume ametoka ameenda kuchunga na yeye watoka aenda kuchunga na huku nyuma sasa twende hadith wala haraj kwa hivyo hiyo si kazi ya mwanamke ndo maana sharia imemuondoshea mwanamke ya hukumu la wilaya mwanamke hulishwa yeye halishi hulishwa yeye kaangaliwa yeye akapewa kafala yeye lidhalik hakuna hata mtu mmoja atatarajia kitu kwa, kwa mwanamke kwa mtoto wake kike hakuna ushatewe ni mzazi akili zake kidogo zina wasiwasi katika kufikiria kama mzazi fitratan hutarajia kitu kwa barabara wake wa kiume hawezi kutarajia kitu kwa, kwa mtoto wake kike kabisa kwa nini kwa sababu ajua huu ni mama wa nyumba kule na ana bwana yuko juu yake ambaye ni wali hasa mara nyingi mzazi huwa ana tamaa ya watoto wa kiume na ndio maana kwenye Qur'ani niliwaambia Allah akasifu vitu anapenda wanadamu akataja walbanina kutaja walbanat <clears throat> zuyina linasi hubu shahawati min nisa walbanina kwa sababu hakuna mzazi anatarajia binti yake kwa, kwa kumlisha au kwa kumwangalia mzazi yoyote utarajia mtoto wake kiume siku zote lakini leo watu wa gharba wametuletea mafumu mengine wametubadilishia leo mitia fikra wazazi kwa kwa watoto wa kike kuliko watoto wa kiume ya mtoto kiume za kwa nyumbani ameoza ulala kila kiamka uozee lakini atarajiwe mke alete kitu mume ulele sallallahu alaihi wasallam inqalaba mambo yamegeuka hadha wallahi hadhi msiba mimi naelezea haya lakini haki ya Mungu nafsi yangu isikitika sana kwa sababu huwa tutapata ahwali hizi tuzipata mara kadhaa tataajab kwa nini sasa hapa maadui washafaulu lengo kwa sababu mwanamke ikitoka nyumbani lazima hiyo nyumba itaoza kwisha hakuna kuti hata akajifanya ni akitoka kazini ufanya bidii vipi nafanya mpaka atromoki hata inyorosha tena ile nyumba hata wahi inyorosha wale watoto wataoza kusoma watasoma kutakuwa ndara ndara pale nyumbani sababu nini mwanamke amekataa hukumu lake la kuthubutu kwenye nyumba ya mumewe na kuangalia vizuri nyumba ya mumewe lidhalika mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihi muslim asemaje kwenye ile hadithi tuisome kila siku kullukum raa wa kullukum mas'ul an ra'iyati tuimba kullukum raa wa kullukum mas'ul an ra'iyati Allah mtume sallallahu asema wal mar'atu ra'iyatun fi baiti hakusema barabarani wala wala fi fi kazini fi baiti fi baiti zawjiha mwanamke ni mchungaji akiwa nyumbani mwa mumewe nyumbani mwa mumewe hapo ndo masuli yake ataulizwa haulizi ulikwenda kazini ukaleta chakula nyumbani ulilisha watoto wako ulilisha wazee wako hili hutaulizwa kwa sababu wewe ni raiyatun fi baiti fi baiti zawjiha kwenye nyumba ya mume wako hayo ndio ulotumwa na hayo ndio mambo mwanamke ataka ajilazimishe nayo lakini tukibadilisha tukaona yale ya maadui ndio bora tutoke nje basi sasa tustahamilini haya yanayotupata sasa ni sasa sawa ni kwa uadilifu wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ni muadilifu mkitaka hayo sawa mtapata mengine makubwa zaidi ambao ni mabaya zaidi fallah Allah sisi tuwanasihi sana madada zetu na maukhti zetu na mamama zetu wajaribu kufuata hii miongozo ya sheria wallahi ndio kufaulu jambo la pili ambao maadui wanalikimbilia sana kuhusu kuvunda uislamu baada ya mwanamke nini lugha wanakwenda juu chini tusahau lugha yetu ya Kiarabu na wewe chunguza sisi waislamu utatupata ndio tumeathirika sana na lugha ya kigeni kuliko pengine wengine sio waislamu tuamiliana na lugha za kiajamu lugha ya kiarabu hatuitaki tena خلاص tuisome hatujaribu kuzungumza tufanye lote kwa sababu tukikaa mbali na lugha yetu Qur'ani kwa lugha gani lugha ya kiarabu hadithi lugha ya Kiarabu sasa ukitofahamu lugha yako hii ni silaha huitumia adui kukuweka mbali na mambo ya sharia nidhalika utachunguza leo utamwambia mwanamke ahkam kama hizo tashtuka eh kwa sababu wewe umeamua na kizungu chako tu utakuangalia mengine ukiambia kuna na haya kwa lugha ya Kiarabu kuna mambo kama haya washtuka ah mambo kama haya kipi eh kwa sababu tumehama lugha yetu ambayo ni lugha ya Kiislamu lugha ya Kiarabu lugha ya wahi na hawa maadui usione wana akili yaarifun yaarifu wanajua hawa wakikosa kufahamu lugha yao mambo mingi mabaya yaweza kutokea ndo haya haya ndo kasizi silaha hutumia maadui nasallallahu salama wal afia hadithi inayofuata asema hadithi inayofuata ya 33 nasema kwenye maudhui ya hadith ibtaidi an anfasi rijal jiweke mbali jiweke mbali na pumzi za wanaume yani mwanamume akihema akipumua ile pumzi yake usiisikie yani kuwa mbali naye usiwe karibu naye mwanamume akihema ukiwa karibu naye utasikia harufu ya pumzi yake sasa jiweke mbali hii ni uslubu ya lugha maarufu an anfasir rijal yani an makanihim jieke mbali na mahali wako wanaume walau kunta fi sufufika fi sala hata kama ni kwenye ibada ya sala masali wewe kila ukijieka mbali na mwanamume ni bora ndio anwani ya hii hadithi ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنها قال عنه قال اسمع ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسما متوم محمد صلى الله عليه وسلم خير صفوف rijali awwaluha صف bora safu bora يعني ubora vipi bora kithawabu kiajr safu ambazo kwamba ni bora za wanaume awwaluha ni zile safu za mwanzo mwanzo yani kwenye sala kwenye sala katika sala ya msikitini fil jamaa kila mwanamume akiswali safu za mbele ni bora zaidi wa sharruha akhiruha na zile swafu duni kiajr duni kithawabu ni zile ambazo kwamba ziko mwisho mwisho na imam ziko nyuma nyuma kwa imam kila ukiwa mbali na imam kila ukiwa safu yako thawabu zake zapungua na kila ukiswali karibu na imam kila thawabu zako zikiwa nyingi lidhalik si sawa sawa anayeswali safu ya kwanza nyuma ya imam kithawabu haiwezi kuwa sawa sawa na yule anayeswali safu ya pili na anayesali safu ya pili na imam thawabu zake ni nyingi kuliko anayesali safu ya tatu wa hakadha kwa hivyo kila mtu akiwa mbali na imam kila thawabu zake zikipungua na kila kimsongelea imam kila thawabu zake zikiwa nyingi hiyo ndio maana hadithi hii kuhusu nani lakini wanaume twende kwa wanawake wanawake wana yao hasa wana yao hasa asema wa khairu sufufi nisai akhiruha na safu bora za wanawake wakiwa wasali safu zao ambazo ni bora ni zile za nyuma nyuma kila zikiwa nyuma mbali na imam kila zikiwa bora kinyume na wanaume kinyume na wanaume sasa itakuwaje mume na mke awe sasa huu ni utovu wa akili ni utovu wa fahamu ni utovu wa dini ni utovu wa kila kitu jamaa henda mbio leo juu na chini kumsawazanisha mwanamke na mwanamume aweza kuwa wali amri mwanamke aweza kuwa wali amri aweza kutawala kama mtawala aweza kuongoza chochote aweza aweza kila kitu aweza kuwa kama mwanamume akatoka nje kaenda kachuma kawaletea watoto aweza kila kitu sallallahu alaihi wasallam ishili baki kilobakia nini labda kumbakia mavazi sasa sana wanaume wavae mavazi ya kike waliaadha bila udhio maliziki sallallahu alaihi wasallam tumuomba Allah atuepushe atuepushe na tabia kama hizi mbovu <clears throat> wa khairu sufufin nisai akhiruha safu bora za wanawake kwenye sala ni zile za mwisho mwisho wa sharruha awwaluha na zile ambazo kwamba ni safu duni kwao ni zile za mwanzo mwanzo kwa nini kwa sababu mwanamke kila akiwa safu yake ni ya mbele kila kikurubiana na wanaume kwa sababu baada ya wanaume tu nyuma huwa safu za wanawake sasa yeye ako kwenye safu ya kwanza upande wa kike hii na maana amewakurubia wanaume kuliko aliyoko safu ya pili kwa hivyo kaida upande wa kike ni kwamba kila ukiwa karibu na wanaume kila thawabu zako zikiwa chini na kila safu ikisonga ikiwa mbali na wanaume kila thawabu zako zikiwa nyingi yote haya nini yote haya ni kuepushwa kutangamanwa kwa waume na wake na kuepushwa kusababisha fitna baina wanaume na wanawake kwa mfano kila kisa mashuhuru fi sahih yule mwanamke sahabia wa kike anaitwa Qaila Qaila al-Makhzumia radhiyallahu anha asema aliingia msikitini swala ya alfajiri na mtume sallallahu alaihi wasallam alikiswali alfajiri mapema bado giza alipoingia msikitini hakuweza kupambanua baina safu za wanawake na wanaume asema huyu mwanamke radhiyallahu anha fasafaftu khalfa rajul jamba rajul nikaenda safu imekomea hapa mimi nikaunga safu nikasema Allahu Akbar atakupiga takbiratul ihram mara asikia mtu amuongelesha asikia mtu amuongelesha amwambia imra'atun anti am rajul kuna sahaba mwanamume ashahisi huu si mwanamume mwenzangu hapa bavuni wangu hapana hii si mwana akamuuliza imra'atun anti am rajul wewe ni mwanamke hapa mfunga unkuja hapa utakuswali au mwanamume qalat akamwambia imra'a mimi ni mwanamke huu sahaba akamwambia idhhabi khalf wara nenda huko nyuma ndo safu zenu ziko huko laqad kitti an taftinani Allah akbar Allah akbar huyu sahaba akiuma amwambia huyu mwanamke sahaba wa umekurubia kunifitini sasa hivi ngenifanya mimi nifitinike kwenye sala yangu kwa sababu umekuja kunikurubia kufunga safu na tena mbahati mbaya hakuelewa maskini giza msikitini yeye ameona hizi sufu akaona safu za wanawake kumbe za wanaume akatoka mbio akarudi nyuma ulama wasema tazama hii hali ni katika zama bora za mtume na masahaba wake ndani ya ibada bora ambayo ni swala anayeongoza swala hiyo ndio afdalul bashar ambaye ni mtume na wanaoswali nyuma yake ni afdalun nas ambaye ni masahaba na giza mwanamke utaona kivuli cha huwezi muona mtu mwanamke mwili wake vipi huwezi kwa sababu ni giza giza giza lakini haia mwanamke na mwanamume iko tofauti hata vipi ikiwa huu sahaba ameweza kushuku huu ni mke ni mume na ni giza vipi mwanamume na mwanamke aweza kuwa sawa atakuwa sawa vipi hata kwenye giza sahaba alishuku kajua husi mwanamume akamuuliza nani wewe mbona nashangaa akamwambia mimi mwanamke tena akamwambia sasa hivi ungenifitini yuko nyuma ya mtumi kwenye ibada ya sala ndani masjid nabawi na masahaba wako na giza mwanamke aonekane vizuri na bado huu sahaba mwambia ungenifitini Allahu akbar haya kefu sasa sasa sahihi zama za fitna zama za shari zote zilokutana watu wenyewe si masahaba sisi wanawake wenyewe si kama wale ndio hawa ya tunaoona wanapotembea sallallahu alafia kisha na bado mtu ajiamini ati hafitiniki mrongo ni mrongo hakuna mwanamume ambaye hafitiniki na mwanamke hakuna maana sisi basi tutakuwa watakatifu sasa kwa washinda wale masahaba ilitakuwaje huu sahaba asema utanifitini sasa hivi sisi tujikue kwamba mimi naweza kumtazama mwanamke na sifitinike ah mimi sina neno bwana atakusanya watu waume hapa waki hapa mmewaweka ziteko tekeshano kinani atufanya durusa au nini thumma ule, ule mtu kwamba hati mimi sina neno sifitiniki eh, yani wewe umemshinda sahaba kwenye kiza tena na sasa kuna mataa na maholi na kila aina ya mingaro na mapambo na ile sehemu muhadhara ipambwe kila fitna zikutane kisha huyo mwenye mtu msafi wafanya muhadhara hali hii akwambia yeye eh, hafitiniki mrongo ni mrongo labda hakukamilika kwenye wanaume wake bila shaka na kama sasa ana, ana naqs basi hapo tutaelewa lakini mwanamume sawa sawa kama masahaba waliona watafitinika na giza liko fallah Allah mwanadamu afai kujikua akajifanya yeye ati mimi sina neno oh mimi lala ah, naweza kufikiria mwanamke msikitini ah, maana wewe ni msafi sana mashaallah lidhalik huku kujikua sana ndio kutuharibu sisi tukaharibika tukavama kwenye fitna hizi kwa sababu tumejikua kwamba oh yani sisi tuna dhamana hatuwezi kupotea na tuweza kutangamana na wanawake na hakuna neno udhu billah haya mambo kinyume na fitra kinyume na sharia قوله متوم aliposema alayhi salam khairu sufufi khairu nini maana khairia hapa khairu sufufi maana yake yani aktharuha ajra aktharuha ajra safu ambazo zina thawabu nyingi kusali kwa mwanamume ndio hizo safu za mwanzo wa sharruha nini maana shari hapa si shari ile shari ha, shari hapa maana yake aqalluha ajra maana shari hapa nini aqalluha ajra ile safu ambayo thawabu zake ni chache ndio maana shari hapa kwa hivyo si shari ile shari ya kawaida na fi hadha alhadithi fawaid hii hadithi imebeba fawaid هي حديث من بيبا فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على فضيلة الصف الأول بالنسبة للرجال حديث دليل يكونيش فضيلة الصف الأول فضلا نثواب نينجي نبورا زكو صالي صف يموانزو بالنسبة للرجال قوى نومي نانيبي صف يموانزو huwa alladhi wa huwa alladhi yali al-imam ni ile nafuatia tu imam baada ya imam ile safu nafuatia imam mubashara ndo safu ya kwanza ndio safu ya kwanza kwa hivyo kwa wanaume inatakikana wafanye bidii wawahi kusali safu al-awwal ثانيا فائده pili وفيه أن أفضل صفوف النساء وفيه نني katika faida ya hadithi anna afdhala sufufi nisa swafu bora za wanawake swafu ambazo ni bora wanawake kusali akhiruha ni zile za nyuma nyuma zilio mbali na imamu na zilio mbali na wanaume na ni kwa nini ni bora libu'dihinna kwa sababu watakuwa mbali an nadhari rijal na macho ya wanaume siwapati na kila kiswali mbele kwenye jamaa kwa mwanamke aswali safu za mwanzo wanaume ni rahisi kumuona wale wanaume watakaokuswali safu za mwisho watawaona wale wanawake wanaoswali safu za mwanzo takutana kwa ukaribu kwa hivyo kila kisonga nyuma zaidi kila kibabora akiwa anasali jamaa pamoja na wanaume na ulama wamezungumzia hili jambo je wakiwa wanawake wanasali peke yao kama siku hizi sehemu za wanawake na za wanaume alhamdulillah zimepambanuliwa je kaida ni hiyo hiyo wanawake kwa nyuma ni bora kuliko kwa mwanzo khilaf khilaf baadhi ya ulama kama Nawawi na wengine wanaona ikiwa wanawake wanasali peke yao tu bila wanaume basi safu zao ubora ni kama za wanaume takuwa za mwanzo kama wanaume takuwa ni safu zao za mwanzo ndio bora kama wanaume lakini ikiwa waswali msikitini au waswali kwenye musalla na wanaume pamoja wao wako nyuma wanaume mbele hapo ndio tutakuwa safu zao bora za mwisho lakini hii ni ijtihadi hii ni ijtihadi na hadithi haikusema illa wazi ni kitu fulani imesifu ala kulli hal baadhi ya ulama wamekataa wasema hadithi ni mutlaqan akiwa wanasali peke yao safu bora za mwisho wakiwa wanasali na wanaume nyuma safu zao pia bora za mwisho hakuna tofauti lakini baadhi ya ulama wamefarrik على كل حال هنا اجتهاد في نص iko am au itlaq haikutaja mtume sasa sana hakusema isipokuwa kiswali na wanaume eh alisema tu safu zao bora za mwisho kwa hivyo al aula wal afdal mwanamke katika hali yake yoyote akiyosali peke yao akiyosali na wanaume ni aweko safu za mwisho ni aweko safu za mwisho hadha aula wa afdal liumum الحديث لعموم الحديث salifan katika faida za hadithi wafihi wafihi jawazu salati nisai fi almasjid ma'a arrijal wafihi hadithi yaonesha wazi jawazu salati nisai fi almasjid kwamba yafaa wanawake kuja msikitini kuswali ma'a rijal pamoja na wanaume kwenye msikiti mmoja wamfuata imamu mmoja haikatazwi haikatazwi na mtume mtume tusiwakataze ruhusa wakituomba ruhusa wanawake kuja msikitini tusiwakataze kwa hivyo yafaa kuja msikitini wewe kuswali jamaa na wanaume si kwamba haifai fi sufufin mustaqilla bishart lakini ni lazima zile safu zao za wanawake ziko mustaqilla ziko kivyake yani kando nyuma zisitangamane na wanaume ziwe kando nyuma mustaqilla ma'a sitri wal hishma pamoja na mwanamke amejisitiri na hijabu yake sawa sawa ya kisheria na kwa heshima kama mko utovu wa adabu basi <clears throat> yajuzu kuwakataza ruhusa lidhalika mtume sallam alipowapa ruhusa wanawake kuja msikitini kuswali akasema nini waliyakhrujna tafilat yakhrujna tafilat na watoke wende msikitini tafilat yani mutajannibat at-tib waepuke manuketo kujifukiza na manuketo waepuke wakiwa kuja msikitini waepuke ikiwa wanakuja msikitini lidhalik baada mtume kufa baada mtume kufa Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin mama yetu Aisha asema nini لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء اليوم لمنعهن المساجد na hii hadithi kwenye Bukhari kwenye Bukhari Aisha 80 lao kama mtume swalla sallam aliwaruhusu hawa wanawake waruhusiwe kuja msikitini lao leo yuko hai akaona mambo waliozusha wanawake pindi wanapokwenda msikitini mama yetu Aisha asema mtume angewakataza angewakataza ruhusa angewapa tena Allahu akbar lakini hawa ni watu wanaofahamu wenye haya wenye satir wenye heshima kwa hiyo ina maana kwamba baada mtume tukufa hatujakwenda mbali kuna baadhi ya wanawake walianza kuzusha mengine ndo Aisha hii alikuwa akiwakemea lao mtume angewaona nyinyi angeghairi rai yake akawakataza kwenda msikitini hii maana yake nini ina maana kwamba wanawake hawajilazimishi na nidhamu za kuja msikitini sio wote sio wote alhamdulillah wako wengine walillahi alhamd wajitahidi lakini na wale wengine ambao kwamba wanatasahul basi ni wajibu wao wajirekebishe wakija msikitini waje kwenye hali ambayo kwamba wakiswali na wanaume msikitini nyuma wako kwenye hali ambayo kwamba isije ikaleta tashwishi pale msikitini na wakija msikitini ni wakae nyuma na alhamdulillah leo Allah ametujalia misikiti yetu kuna majengo khas nyuma ya msikiti hasa ya kina mama hakutangamani alhamdulillah wa hadhi mina ni katika mema ambayo kwamba ni mazuri watu wakijenga wanayofanya wanatenga sehemu za kike hasa hata hapana kutangamana nao na hii ndio ni vizuri na ni aula hususan zama hizi zetu lidhalika kuna wengine mmewasikia akipiga makelele oh nyi, wengine wakataza watu kutangamana ume kwa wake eh siku ya Eid mtume aliswali wanaume na wanawake wako uwanjani eh na ashakwenda kwa wanawake kiwapa mauidha eh na sijui zamani masahaba basi walikiswali Masjid Nabawi msikiti bora kuliko misikiti yenu hii masahaba alikiswali mbele wanaume mbele wanawake mbona nyinyi misikiti yenu mmeweka vizibo huyu ni mtu jahil jahilun bishar ma ma yakul ma ma yakul kila kitu hufanywa kwa haja na dharura laha ahwaluha wakati wa mtume wanawake wakati wa mtume na wasasa sawa sawa wakati ule wanawake waliambiwa wasiwasonge wanaume barabarani wawachie wanaume watembee katikati riwaya yasema akawa mwanamke wa kianswar ambata kuta kabisa hakuambiwa ambacho ukuta hajaambiwa lakini ile mubalagha kutekeleza amri ya mtume mpaka akajiambatisha na ukuta mpaka wanaume akamalizika kupita na yapita wanawake hao ni kama hawa habiri sasa hivi tuvundeni huu ukuta hapa tuvunde wanawake kunyuma sisi wanaume tukombe kisha tusali biri kama tushiki fitna hapa kutaenea fitan kwa sababu wanaume wa sasa sio na wanawake wa sasa sio kwa hivyo kila zama kukizuka shari na fitna watu hutafuta mbinu za kukinga na ni katika mbinu za kukinga leo ni kuwekwa kizibo cha ukuta wanaume kwa huku na wanawake sasa huyu bwana ni mtu ana hawa kwa sababu ashazoea kuweka mihadhara akialika kina mama kitekateka na wao kitekesha tekesha na wao sasa ameona hili jambo alilete kwenye dini kutupejeli watu wengine ambao kwamba wanaupinga mkama eh lakini hii yaonesha wazi hawa na ubaya na uficha kwenye moyo wake lazima ana malengo mabaya mtu kama maana haiwezekani zama za fitna kama hizi kutoa fatwa kama hizi hii ni kuonesha ni mtu yaksidu shar na atakashari ana haja ya khair <clears throat> ya mwisho au kabla ya mwisho katika fawaid وفيه مشروعية تسوية الصفوف والتراص للنساء kama fi صفوف rijal hadithi yaonesha vile vile wanawake wana uwajibu wa kupanga safu zao kama wanaume wanavyopanga wanawake yatakikana wapange safu zao kama wanaume wanavyopanga taswiyati sufuf والتراص للنساء kama fi صفوف rijal wanaume anapanga safu vipi wanaume anapanga safu yutimuna alawwal falawwal wanajaza mapengo kwenye safu wanasimama bitaras kwa kunyoroka sawa sawa wanaziba mwanya na wanasali na wanawake wanatakikana hivyo hivyo wakipanga safu wapange kama wanavyopanga wanaume sio safu inezee mwanya hapa mwanya hapa hii haitakikani sheria kwa sababu mtume alifananisha safu za hawa na safu za akaziita sufufu wa khairu sufufin nisaa وشر صفوف النساء خير صفوف الرجال شر صفوف الرجال kwa hiyo na maana safu za huku ni kama safu za huku hawa wakipanga safu na wanawake wanatakikana wapange safu zao wasiswali mbalimbali na ikiwa wanaswali jamaa moja pamoja na wanaume na hadithi vile vile mwisho faida ya mwisho yasema وفيه حرص الشريعة إلى فصل النساء عن الرجال في العبادة sharia ilikuwa na heros hamu hamu ya sharia na pupa ya sharia kumtenga mwanamke na mwanamume kwenye ibada kwenye ibada wafaa watengane wanaume yako mbele <clears throat> lidhalika safu za mtume kwenye msikitini alikuwa mwanzo ni wanaume watu wazima nyuma yao hupangwa watoto watoto ambao hawajabalighi wanaswali nyuma ya watu wazima alafu nyuma ya hawa watoto ndio huwa wanaswali wanawake ndio huwa wanaswali wanawake hiyo ndio sufufu alikipanga mtume alayhi salatu wasallam na masahaba zake baada yake kwenye masjid an-nabawi ama kuhusu musalla maarufu wanaume ukaa mbele ya musalla na wanawake ukaa nyuma ya musalla walillahi alhamd musalla huwa kuna saa kuna nafasi na kadiman kulikuwa hakuna maspika mtume alayhi salatu wasallam akisongea kwa wanawake na akienda akiwaidhia upande yao lakini alhamdulillah saa hizi walillahi alhamd kuna wasila za maspika haya wanaume akizungumza tu sauti inafika huko na huko na kwa hilo itakuwa inatosheleza lakini kama mwanamume ataka kwenda nyuma kuzungumza na wanawake yaumul eid fala haraja haikatazi wala hakuna ubaya imamu kwenda nyuma kuwasongelea wanawake ili wamsikie vizuri anaowahusia pia la maana wala haraj si kwamba ni haramu yajuzu lilimam an ya'idhahunna awaendee wanawake kule nyuma awapatie mauidha wakiwa pamoja vile la maana maana yake huwa ni mutahajibat huwa amejistiri vizuri Allahumma illa akiona khatib kwamba wanawake wamejiachilia wazi basi hapo ba, asiende hapo asiende khaufan lilfitna kwa ajili ya kukimbia fitna mwanamke akifanya taksir kwenye hijab si vizuri au haitakikani sasa mwanamume aende kuwafanyia mauidha <clears throat> naktafi bihadha wala utakoma <clears throat> kwa hizo hadithi mbili إن شاء الله تعالى